me oye si no formarse. formal, se que mal de mí por ahí se Nena, qué mal. No creas lo que digan los demás. No me oye no por formal. Se dice que mal de mí por ahí se Nena, qué mal. No creas lo que digan los demás. Dime si querés que te de más. Yo seré la luz de tu oscuridad. con tanto drama. Me enamoro de tu persona. Oye, como te ninguna. Mete que la vida es una. Perdóname, oye, si no viste por mal. Se dice que mal de mí, pero te hablo. Nena, qué mal. No creas lo que digan los demás. Perdóname, oye, si no viste por mal. Se dice que mal de mí, y te hablo. Mami, te imagina, chingando en la cabina del estudio de Miami. Tú y yo no aparte y tocate parte por parte. Donde tú quieras guayate, donde tú quieras llegarte. Hoy en otras ocasiones diferentes. De beat, de lo estamos robando. Dime si querés que te de más. Yo seré la luz de tu oscuridad. Yo seré el bien de tu mal. Dale, deja que se va a